egia da partida bizikitzaela izan dela, zentzu dut eh, izan dela aurtengo partida zailena, parean dugu ekipa biziki edera, untsa sigira, bientxegu eman ditugu, baina eh, egia da, be, tusan biziki azkarra ziren, eta jokolari biziki horak parean, beraz eh, partida bizikitzaela izan da, Mitainan irabazten dugu bipunuz, uste dut, ondotik uh, pixka bat itzertzen hasten gira bigarren mitainan, akidurarekin eta kompaini, eta begero geita bat, ogeita bat, egoiten dira, egoiten da bost segundain ustez, kolongazio eta eta hor eh, gure amabostak joan iturririak emaiten du eh, esku kaldioe zinez kristonekoa, eta be, basten gira intzinean, eta partida finera, eta gugira atzapeldunak badakigu uh, biziki zaila izanen dela, behan, bo, eh, hor, uh, uh, bai, aste ez besta eginen dugu, uh, moztuko dugu pizka bat eta gero, be, behitzazko gu sasoina, jakinez biziki zaila izanen dela, eta mantentzeko uh, gogorekin. Aipen zut, uh, partida hori izan dela gure sasoinaren bilana, Lagun talde bat, ez duguna deus utzi, azta bukera arte, eta eta hoja, ba, e, orain belagun talde hori e, dela kontengira e, titulu gen horrekin Bien iteko bi biziki honekin eta eta plazer hartzeko uh, aste buru gure elburua izan da plazer hartzea eta horrek gaitu ekarri hain ustez.